الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد احبائي في الله katika wakati huu mfupi ambao ni miombo nitoe kalima na neno langu katika kuwanasihi na kuinasihi nafsi yangu litakuwa katika hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu aliyoipokea al imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake ambayo anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam inna Allaha la yanzuru ila suwarikum hakika Allah subhanahu wa ta'ala hadhalii sura zenu wa ajsamikum na Allah subhanahu wa ta'ala haangalii miili yenu walakin yandhur fi qulubikum lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia katika nyoyo zenu wa a'malikum na anayaangalia matendo yenu ni hadithi fupi kuisoma ni hadithi yenye maana pana sana kama walivyoifafanua ahlulilmi rahimahumullah. Inaonyesha hadithi umuhimu wa kutengeneza moyo katika mahala ambapo mtu atakiwa kupoteza wakati wake na kuzingatia kwa makini, ni jambo la kutengeneza moyo kwa sababu mahala kuangalia Allah subhanahu wa ta'ala ni mahala unatakiwa unapo na umakini sana na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika vitu ambavyo alivifanya katika kubadilisha hali za watu ni kuzitengeneza nyoyo zao na moyo ukitangamana mwili wa mwanadamu umetangamana, na moyo ukiharibika, mwili wa mwanadamu umeharibika, na kila mmoja anajua mwenyewe ndani ya moyo wake kuna nini. Sasa Allah anapoangalia hapo kwenye moyo, ila sisi wanadamu tunaangalia sura zetu, tunaangalia miili yetu na kwa sababu maumbile ya kibinadamu yana udhaifu, tunatumia karama kubwa sana kutengeneza miili yetu na sura zetu ili tupate mionekano mizuri, hata kama mbele ya Mola wetu tutakuwa hatuna muonekano mzuri. Ni jambo lazima kila mmoja wetu akae kwa umakini binafsi na angalie vizuri. Bila shaka mnaikumbuka hadithi ya Nu'man ibn Bashir katika sahihaini Mtume alayhi salatu wassalamu ameeleza hadithi mwisho akasema ala wa inna fil jasadi mudqa tambueni na mfahamu ya kwamba katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama idha salahat kipande hiko cha nyama kikitengamaa salaha jasad basi mwili wote wa mwanadamu umetangamana wa idha fasadat na kipande hicho cha nyama kikiharibika fasada aljasad kullu mwili wote umeharibika ala wa hiya alqalb tambueni kipande hicho cha nyama ni moyo kwa kutengeneza moyo unatengenezwa kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala unatengenezwa moyo kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi ukautengeneza moyo kinyume na hapo. Utakapoujalia moyo wako ukauhimiza, ukaijaza akida iliyokuwa sahihi, ukajitahidi kujipamba na akhlaqi iliyokuwa njema, ukaishughulikia imani katika moyo wako, utakuwa umeutakasa moyo wako. Bila ya maneno ya Allah huwezi kuutakasa moyo الله سبحانه وتعالى مسيما في القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله سبحانه وتعالى أمي بي نفسي نيولع تنجليز نفسي كي يومها لين الله سبحانه وتعالى شكسيما قد أفلح من زكاها amefaulu yule atakayeitakasa nafsi yake kwa matendo yaliyokuwa mema na imani iliyokuwa sahihi. Na wakasema ahli alilm ya kwamba laisa limanu bitahalli wala bitamani imani si pambo kwamba utajipamba hivi ukapendeza ama ukatamani kisha ukaipata ile imani. Hapana walakin ma waqara fi lqalbi wasadakahu lhamal, lakini imani ile ambayo imekita katika moyo, ukaithibitisha imani katika moyo, ukamwamini mola wako sawasawa, ukamwamini mtume wako sawasawa, ukaiamini siku ya mwisho sawasawa, kwamba ipo siku mimi nitasimama mbele ya mola wangu. Leo nikisimama mbele za watu wanafurahi kuniona jismu yangu imependeza, watu wanafurahi kuniona uso wangu umependeza watu wanafurahi kuniona nguo zangu ni nzuri lakini mbele ya Mola wangu nitasimama namna gani na moyo wangu ndo anaoangalia Allah subhanahu wa ta'ala hivyo alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaposimama katika kiamu layl kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala allahumma rabb اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إنه نقطة مسين أنت تحكم بين عبادك الله سبحانه وتعالى وين دي أمباي أتكيهكم بين وجواكم سيكو يا يقيام وين الله سبحانه وتعالى أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون wewe Allah ndiye ambaye utakayehukumu baina ya waja wako siku ya kiyama kwa yale waliokuwa kitofautiana kwayo ihdini ninachokuomba Mola wangu niongoze mimi ihdini limakhtulifa fihi min alhaqqi biidhnik niongoze mimi kwa yale ambayo waja wako wametofautiana kwayo kwa idhni yako innaka tahdi man tashaa ila sirati mustaqim wewe Allah subhanahu wa ta'ala hakika ndio mwenye kuongoza waja katika njia iliyonyoka. Ikiwa haya maneno aliyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullama idha qama min al-layl, kila alipoamka usiku anasoma dua hii kabla hajaanza katika soma Qur'an katika dua za ufunguzi. Maana yake ulimwengu una vishawishi vingi na kuna njia nyingi za kutoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima tutenge wetu lazima tujihimize sisi wenyewe, tuzisimamie familia zetu, ili tutengeneze nyoyo zetu na tutengeneze matendo yetu. Kwa hiyo moyo ukitangamaa ukawa na athari njema, mikono itafanya vizuri, mdomo utazungumza mazuri, miguu itakwenda pazuri, matendo yako yatakuwa ni mazuri. Kushughulikia ikhlasi katika moyo wako, kwa nini unafanya kwa nini umeacha? Kwa nini unatoa? Kwa nini umezuia kutoa? Kwa nini jana ulisaidia? Kwa nini leo umeacha kusaidia? Fuatilia nafsi yako. Kwa nini unafanya? Kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya watu? Kama ni kwa ajili ya Allah endelea. Kama ni kwa ajili ya watu acha. Usipoteze muda wako kutengeneza mwili. Mbona ninakonda? Mbona sinenepi? Ah ah moyo wako, imani yako unaionaje wewe? Kila unapozidi kuishi unakurubia kwa Mola wako au haya matendo unayoyafanya na kuweka mbali na Mola wako? Wasema warabu ya khadim jasad, ewe mtumishi wa kiwiliwili, kam tashqa li khidmatiha, ni kiasi gani unachoka unalala hoi kwa sababu ya kutengeneza mwili. Atatlubu ribha bima fihi khusran, unahangaika kutafuta faida katika jambo ndani yake kuna hasara istaqbil ala ruhi wastaqbil fadhahir embu ielekee nafsi yako sasa embu ielekee roho yako na yenyewe uikabilishie fadhila zake fa anta birruhi la biljasadi insan thamani yako wewe ni roho yako kuwa njema sio kuwa na mwili mzuri usighurike na mwili kwa sababu Allah haangalii mwili wako Allah anaangalia ndani ya moyo wako nini umeweka vifundo hasad chuki ondoa hivyo katika muda wako ria hasa umeweka vitu gani ndani ya moyo wako moyo ukitangamaa, viungo vitatengamaa matendo yako unayoyafanya kila siku haya ndiyo utakayoyaona mbele ya Mola wako ndio Allah akasema yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ma amilat min suu siku ya Kiyama, siku ambayo mtu atayakuta yale aliyoyafanya katika kheri yamehudhurishwa mbele yake haya, na yale aliyoyafanya katika shari yamehudhurishwa mbele yake haya hapa. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, atatamani mja lait baina yake na yale matendo aliyoyafanya huwe na masafa marefu aliyafanya mwenyewe, lakini hataki kuyaona. Wayuhadhirukum Allahu nafsa na Allah subhanahu wa ta'ala anakutahadharisheni na yeye wallahu raufun bil ibad na Allah ni mpole kwa waja wake kwa Allah anatuhurumia sisi anajua sisi ni waja wake tutakosea sana atufungulia mlango wa msamaha atufungulia mlango wa tauba turudi kwake tumuombe msamaha tujielekeze kwake na yeye atatutengenezea hali zetu na mambo yetu nikimalizia nasiha zangu kwenu imesihi katika sahihaini hadithi ya Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu anasema radhiyallahu anhu sema mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman hakuna mmoja wenu ila siku ya kiyama atazungumza na Mola wake Mola wako atakuuliza jambo moja baada ya jingine. Hakuna mkalimani baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika maukifu ngumu kabisa ambazo watapitia waja ni kisimamo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atuambia wa amma man khafa maqama rabbihi na yule ambaye atakiogopa kisimamo mbele ya Mola wake najua ipo siku mimi nitasimamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala aniulize jambo moja baada ya jingine ananiuliza na anajua nilifanya nini nilikosea wapi nilipatia wapi siri zangu zote nazijua alafu ananiuliza alafu natakiwa nimjibu kwa usahihi wanaha nafsa anil hawa kaizuia nafsi na matamanio nafsi inapenda ina vitu vya hovyo inavitamani ikivikosa inapata dhiki sasa wewe utakiwa upambane na nafsi, uhakikishe kwamba vile vitakavyokuangamiza nafsi yako uviachane navyo, upambane na nafsi. wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'a. Sasa haya makazi tunayoyahitajia sisi yanahitaji mujahada wa hali ya juu sana, bidii za hali ya juu, kupambana na nafsi. Inapenda kulala, inapenda kupumzika haipendi kusoma haipendi kufanya adhkari iko tayari kuzungumza habari za kipuuzi mchana kuto mzima lakini haiko tayari kumtaja Mola wake japo nusu saa mechoka haiwezi sasa ilazimishe nafsi kwa sababu haya matendo unayoyafanya ndio utakayokwenda kukabiliana nayo siku ya kiyama mtume anasema sallallahu alayhi wasallam fayanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali mje atageuka upande wake kulia hatuone isipokuwa aliyotanguliza katika amali zake. mtanguliza nini sasa bibi Unaziangalia amali zako, nini nimetanguliza Kama ninachukuliwa kesho, niutanguliza nini? wayanzur ashama minhu fala yara illa ma qaddama, mje atageuka kuangalia upande wa kushoto haoni isipokuwa aliyotanguliza Mtanguliza nini? Kushotoni na kuliani muona ndugu yako hutamuona rafiki yako wala hutaiona mali yako utayaona yale uliyotanguliza mbele ya Mola wako wayanzuru baina yadaihi fala yara illa an-nar tilqaa wajhi mje tageuka kuangalia mbele yake ataona isipokuwa moto wa jahannam moto unawaka kwa kasi mbele yako na Allah atuambia wajii yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al-insan وأنى له dhikra يقول ya ليتني قدمت lihayati ukumbuka zile siku hiyo moto wa jahannam umewekwa mbele yako unawaka kwa kasi ah yatadhakkaru al-insan na mwanadamu atakumbuka sasa ah, lile na lile na lile yote niliacha lakini wa anna lahu dhikra kukumbuka kwake kutamsaidia nini la shay hakuna faida Beirut yakulu ya laitani qaddamtu hayati asemi mwanadamu ningejijua mimi ningetanguliza matendo mazuri kwa ajili ya maisha yangu haya nilikuwa nawekeza duniani mimi leo sioni cha kunisaidia hapa zaidi ya yale matendo niliyoyapuuzia kuyafanya nikiwa kule sasa tuko katika uwanja wa dunia tuko shamba na kila mmoja alime kwa jitihada zake tumuombe Mola wetu msamaha mtume amesema tuba طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا furaha mafanikio kufaulu ni kwa yule mtu ambaye atakuta siku ya kiyama daftari lake limejaa istighfari nyingi kwa sababu sisi ni wakosaji sana miamala yetu na watu sio mizuri tabia zetu baina yetu na wenzetu sio nzuri tabia zetu baina yetu na Mola wetu zina matatizo, jitihada zetu katika dini dhaifu, spidi kubwa tuko nayo katika maisha, kila mmoja kwa mbio zake na kila mmoja kwa namna yake. Hatuna namna. Haya ni maisha, na maisha haya ni mafupi, na sisi tunayaona ni marefu. Tunaona kifo kiko mbali, lakini uhalisia kifo kiko karibu. Lazima tufanyeni maandalizi mazuri ya kurudi kwa Mola wetu na kumwomba Mola wetu msamaha na kujitahidi kujikurubisha katika mambo ya kheri na kujituma katika mambo ya kheri na kujitahidi kuzilazimisha familia zetu kulazimiana na kheri. Tukikaa karibu na watu wa kheri, itakuwa rahisi kuyafanya mambo ya kheri. Tukikaa mbali na watu wa kheri, itakuwa ngumu kulazimiana na mambo ya kheri. Tuangalie ni kina nani nao na kina nani wanafaa kuwa marafiki zetu. Akhiran, kwa kumalizia niusie vijana wetu wanafunzi wamekaa kwa ajili ya kusoma, someni. Huo ndio umri mlionao wa kusoma. Waulizeni baba zenu, wanatamani kusoma na hawawezi kusoma. Watoto wanataka kula, wake wanataka kula, nyumba zinataka kodi, majukumu yako mengi, mambo hayaendi. Someni vijana, tumieni umri wenu wa ujana vizuri. Msihurike kuangalia mabinti, mabinti hawaishi. Na hizi ni frame za mabinti, mabinti halisia wako akhera. Fanyeni bidii katika matendo mema, wanawake wako kule. Acheni kuburika na maisha, waona vijana wenzenu wanatembea na matenga na makubi. Mikokoteni ya machungwa, sasa ah, mimi nataka pesa haraka nikatafute pesa. Pesa usizikimbilie, pesa zipo. Na ukizikimbiza huzipati mpaka muda uliopangiwa unaweza ukakimbia kuanzia leo ukazipata ukiwa na miaka hamsini alafu ukazipata za kujenga kibanda kimoja tu bila kukipiga ribu afu unakufa sasa shughulika kutengeneza akhira yako tumia muda wako usome midamu umetoka nyumbani umekuja hapa kusoma kaa chini soma huu ndio muda wa kuhifadhi huu ndio muda wa kusoma huu ndio muda wa kujirekebisha na nafsi ukizoesha bado mapema utaona kwenye utu uzima jambo limekuwa jepesi kabisa Ukisubiri utengeneze kwenye uzee, waulizeni wazee, watakwambieni tabu wanazozipata. Sasa nyinyi vijana, kaeni chini msome na mjitahidi kujipamba na tabia nzuri. Aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna faqala taqwa Allahi wa husnul khuluq Aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kitu kitakachoingiza watu wengi peponi, akasema takwa Allah ni kumcha Allah, husnul khuluqi na kuwa na tabia nzuri. Sasa someni, mumjue Mola wenu, mumjue dini yenu, mumjue mtume wenu, na mjipambe na tabia nzuri. Si kesho tu ukajua na wewe ushajua fi'lu madhi na mudhari na amri, ushajua masdari ikoje tayari umekuwa unataraas mbele ya wazee na kukosa heshima kwa wakubwa hapana Luqman alimwambia mwanaye wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha usidharau watu usidharau watu acha maringo usijioni wewe ndio unajua usijioni wewe ndio kijana usijioni wewe ndio mzuri imkataza tabia mbaya kufundisha nidhamu na tabia nzuri. Na bila shaka haya mnayapata darasani kwa walimu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika haki, atuthibitishe katika haki na tusamehe makosa yetu, atujalie mwisho mwema, atufungulie riziki na awasamehe maiti wetu waliotangulia akhira, nasi atujalie mwisho mwema. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Jazakumullah.